Bueno, ez dakibu koroa honen azbez batza, azbez batza daukagu hemen, zentzerik irratian, baina uste dugu beste aldean, arrano da gola, hau parrano! Ez dugu esen zun, arrano berri horrepikatu! Eta, ez bertan egon ezingo diren pertsona guztiai, ba musio eta betarka da handi handi bat, helaraztea, eta hoxe. Habe gotatzen dian hori da. Bueno, hoxe gaten iruna, eta, bueno, oskera, bueno, oren, ba, nivela, eh? Hemen atera dute mai bat, eh, bueno, pikotea puxuarekin eta edarrarekin eta txampara Jo, eh, o sea, que horre ere zerredan ere badaukazu eh, sarra, no? Egarri segongo zea. Bai, Este, este es que para ver que están de <laughs> Pero bueno, esto, tienen el de ahí, Voy a la ahora en les juguemos. Esta que nosotros la voy a jugar en Paranza. El resto que sea Lurra, bueno, hostia, es bueno, edo dena boteaz beteta eregia arrautza eta ura nazketan txeko bat eta bueno, herrian daude gantetxo eta inguruan radio metro radio batean radio batean eta ez zikinduta bueno, eta, bueno, pasalakoa, hemen daue, eh, omen, omen, da, omen, nomen da diak azutena, musika bandakoak, e, baita, e, jai bat zorreko jendea, irunek aizpatu den bezala, eta emez gertzen azte, ba, brendi xa ingo dela. E, berenez, e, bueno, ba, e, ni, gero xa guen gozko nahi zirratira, Dino Vale, bai, pincho, pincho guztiek enta edari guztiek enbukatzen duzunean etorzaitezke, bai. Mm, hori da, bai. Honegin. Bai. Bueno, venga, Bai, venga, buen bai, arte, osondo, eh Pixka bat, ez, dakigu da gudaletxean edo Afganistanen zauden, baina no osondo, bai. alere Zentzuten zaizu, fatal, pero bueno, bai. venga Mi esker Ba, ba, intentzioa ona, intentzioa primerakoa Aio